بسم الله الرحمن الرحيم فصل في مقدار المسح وأما مقدار المسح فالمقدار المفروض منه هو مقدار ثلاثة أصابع طولا وعرزا ممدودا أو موضوعا وعند الشافعي المفروض هو أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح كما قال في مسح الرأس ولو مسح بإصبع أو إصبعين ومدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع لا يجوز عندنا خلافا لزفر كما في مسح الرأس ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا ولو مسح بإصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها في كل مرة إلى الماء يجوز كما في مسح الرأس مسح bobini o'tayotgan edik bu yerda endi o'sha masxni حق haqidagi فاصل ekan ya'ni qancha joyiga masx tortish kerak <clears throat> masxdan farz bo'lgan miqdor u 3 ta barmoqni miqdoridir uzunligida ham enida ham e, u ho cho'zilib tortilgan bo'lsin yoki mahsini ustiga mavduan qo'yilgan bo'lsin ya'ni biz masx tortganimizda <clears throat> mahsimizga masx tortganimizda Demak, har bir insanda o'zini 3 ta barmog'i qancha uzunlikda bo'lsa va har bir barmağını eni qanchalik bo'lsa, mahsimizge o'shunchalik namlik tegish kerak ekan. E, demak, u qisqaroq bo'lib kasa barmog'imizdan ko'ra yo ingichkaroq bo'lib kasa masx bo'lmas ekan. To'la masxda o'sha bizi qo'limizni izi o'shunga tushadigan darajada bo'yi ham, eni ham. Ha uni biz shunda qo'yib qo'yaylik nam qo'limizni mahsimiz ustiga yoki qo'limizni qo'yib tortgan bo'laylik mamdudan har holda mana shu e, qo'lni 3 ta barmog'ini miqdorida masx tortishlik farz ekan mana shu bilan e, tahoratdagi masx farzi ado bo'lar ekan bu bizning mazhabimizda abu hanifani gaplari shofiy rahmatullohi alayhi nazarlarida farz bu o'sha masx nomi ishlatiladigan eng kam narsa ham bo'lsa o'sha farz o'sha. Ya'ni shunda qo'lingizni 3 tegib qolsa ham mahsizga. O'sha 3 ta qo'lingiz uchun masx tortgan bo'laverasiz deydi Imom Shofiy rahmatullohi alayh. Boshdaga masx tortishda ham bu gap o'tuvdi. U kishi shu boshdan bir 3 ta tolaga qo'lingiz tegib qolsa boshingizga masx tortgan bo'lasiz degandi. Ha, albatta bu yerda Abu Hanifani gaplari ehtiyotkorroq. va buni albatta asosi bor. Endi agar bitta yo ikkita panja bilan mashq qilsa va e, bu ikkita panjani 3 ta e, barmoq miqdoriga yetkizsa, ya'ni bitta panjasida shunday qilib 3 marta chizib qo'ysa, yo ikkita panjasida bo'lsin, 3 panjada emas. Bu durus emas bizning mazhabimizda. Mazhabimiz imomlaridan Zufarga xilof bo'lgan holda. Zufar shunday qilsa ham durus deydi. boshqa maxsus tortishda bo'lgani kabi boshqa maxsus tortishda ham aytib o'tdik o'sha 3 ta barmoqni miqdorida joyda ya'ni peshanachalik joydan boshqa maxsus tortsak masx bo'ladi dedi-ya o'shanda ham agar bitta barmoqda bo'lsa yo ikkita barmoqda bo'lsa u masx masx bo'lmaydi agar 3 barmoqqa loyiq joyda maxsus qilinsa ham bir yo ikkita barmoqda bo'lmaydi degandik zufar bo'laveradi dedilar endi agar birov 3 ta barmog'ida masx tortdi-yu, ammo mansubatan. Shundaymi? Asobiya mansubatan. tikka qilib hali 3 ta barmog'ini mahsin ustiga shunday tikka qilib qo'ydi. G'ayra mavduatin va la mamduatin. U barmog'ini to'laligicha yotqizib qo'ymadi. Mahsin ustiga yo u barmog'ini bunday cho'zib tortmadi. Mas tortmadi-da, shunday uchta panjani nimaning ustiga shundoq tikka holda mahsin ustiga qo'ysa, albatta bu mash emas. Bizi ashabimiz, mazhabimiz sahiblarini o'rtasida hech qanday ixtilof yo'q, hammalari bu joiz emas dedi. Ya'ni unaqa masx masx bo'lmaydi. Qo'lingizni uchini massizga tekizib qo'yishingiz masx emas. Endi agar o'sha bitta panjada masx tortsa-yu, avvalgi masalani sal boshqachasini aytayapti. uch marta mas tortsa-yu, har safar o'sha bir panjasini qaytib suvlab olsa. Bir marta suv tekkizib turib, mas tortib, keyin yana suv quyib turib mas tortib, yana 3-chi marta o'sha bir panjasida 3 marta mas tortdi, 3 marta suv oldi o'sha panjaga. Bu joiz. Boshqa mas tortishda ham shunaqa. Ya'ni bu yerda gap shu 3 panja miqdorida bo'ldi va har bir panjada alohida suv bilan bo'ldi avval bo'lmaydi deganimiz hali bir panjada bitta namlik bilan uch marta tortsa bo'lmaydi devdikda uch marta namlab olib uch marta tortsa uch marta suv quyib olib bo'laverar ekan bu masalan ba'zi odamlarni beshta panjasi bo'lmaydi nima qiladi shu massiga mas tortish kerak-ku. bitta panjasi bo'ladi ehtimol bir qo'li bo'lmaydi mas tortish kerak demak o'sha bitta qo'lidagi panjalari bilan yoki o'sha qo'llarida panjasi hammasi bo'lmaydigan bo'lsa bitta panja bilan ham mas tortishlik kerak. Shuni yo'li bu. Nima qilish kerak? Har gal e, bir marta tekizib, maxsiga yana yuvib, yana tekizib shu tariqa 3 ta panjani o'rnida bo'lar ekan bu. Boshga mas tortishda ham ayni masaladir. Ya'ni boshga ham bir bir panja bilan mas tortsa ham bo'laveradi. O'shani bir marta mas tortib, yana yuvib, yana shunday qilib 3 marta qayta yuvib mas tortsa, 3 panjada tortgan hisob bo'laveradi. Xo'p, endi 3 panja degan so'z o'tyapti. Bu qo'lni panjasi deb aytyapmiz, lekin Imom Karxiy degan bir katta olim aytibdilar. ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل فإنه ذكر في مختصره إذا مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل أجزأه فاعتبر الممسوح لأن المسح يقع عليه وذكر ابن رستم عن محمد أنه وضع ثلاثة أصابع وضعا أجزاه وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع اليد وهو الصحيح لما روي في حديث علي رضي الله عنه أنه قال في آخره لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع وهذا خرج مخرج التفسير للمسح أنه الخطوط بالأصابع والأصابع اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة فكان هذا تقديرا للمسح بثلاث أصابع اليد ولأن الفرض يتأدى به بيقين لأنه ظاهر محسوس فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف فلا يعلم مقدارها إلا بالحرز بالحزر والظن فكان التقدير بأصابع اليد أولى خب karxiy degan olim e'tibor qildilar o'sha masxdagi o'lchovni oyoq panjalari bilan, ya'ni oyog'ingizga masxingizga masx tortar ekansiz, oyog'ingizni panjasini uzunligicha enicha deb aytdilar. Biz qo'lni panjasida deb aytdik-ku. Karxiy oyoqda deyaptilar. Muxtasar degan kitoblarda karxiy zikr qilibdilarki, bir odam oyoqni oyog'ini panjalaridan 3 panja miqdorida masx tortsa kifoya qiladi shu masx tortgan bo'ladi deb. Demak, bu kishi masx qilinayotgan oyoqda e'tibor qilyapti. Nimaga masx qilyapmiz? Oyog'imizga, ya'ni mahsimizga. Demak, o'sha mahsimiz ichida oyoqni panjaligini, uzunligini olish kerak, enini olish kerak. Mas tortuvchi qo'lda emas, mas tortilayotgan oyoqda e'tibor qilish kerak deb oyoqni panjalarini e'tibor qildi. Nimaga desa, chunki mas o'shining ustiga tushyapti-da. Demak, e, biz oyoqni betahoratligini oyoqqa betahoratlik tushmasligi uchun oyoqqa tushgan betahoratlikni mahsi ushlab qoldi. Shu mahsini, oyoqni ustidagi mahsini sizlar aytganmiz, demak oyoqni panjasini uzunligicha bo'lishi kerak debdilar. Bu Karxayni so'zlar. Ibn Rustam Muhammaddan rivoyat qilgan gaplari borki, agar 3 ta panjani qo'l haqida ketyapti endi. Bu kishi qo'lni deb aytmoqchilar. Qo'ldan 3 ta panjani qo'yib qo'ysa mahsini ustiga. Ya'ni qo'lingizni 3 ta panjasini mahsiz ustiga shunday qo'ydingiz, oldingiz. Unaqa silamadingiz, tortmadingiz. Qo'lib qo'lingizni qo'yib olsangiz hmm, ajzahu shu kifoya qiladi unga. Ya'ni mas tortgan bo'lasiz. Shu 3 ta panjangizni uzunligichalik nam mahsizga tushdimi? Bo'ldi. Shunda qo'lib qo'yib olsangiz ham mas tortgan bo'lasiz debdilar. Bu Imom Muhammaddan rivoyat bo'lgan gap ekan. Mana bu gap dalolat qiladiki, demak, mas tortishlikda o'lchov nima bilan o'lchanar ekan? Qo'l bilan o'lchanar ekan. Qo'lni panjalar bilan, karxiy oyoqni panjalar bilan dedi. Bu gapga dalil bor. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Hazrat Ali karramallohu vacha rivoyat qilganki, o'sha bir hadisda rivoyat qilib oxirida aytadilarki, bu hadis o'tgan darsimizda o'tildi. Lekin men ko'rdim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oyo e, mahsillarini ustiga mahsil tortayotganlarini hututan bil asabi panjalari bilan xatlar chizib qo'yayotganlarini, ya'ni mahsil tortganda bunday xat chiziq chizib qo'yayotganlarini go'yo ko'rib turgandayman Rasululloh shunday qilib masalalarning ustiga panjalarini qo'ydilar va chiziq tortdilar, masx qildilar ya'ni. mana bu masxni tafsirini joyiga o'rniga chiqyapti bu gap. Ya'ni bizga masxni tushuntiryapti. Payg'ambar alayhisalom masx qanday tortishimizni ko'rsatdilar-da, o'rgatdilar. Buni bizga Ali yetkizdilar. demak, masx bu panjalar bilan chizish ekan. Nam panjalarimizni mahsimiz ustiga qo'yib chizish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday maqsad qildilar. Qo'yib qo'ysa ham masx bo'lardi. Lekin Rasulullohning sunnatlari o'sha qo'llar bilan chizganlar. Asobiya, asobiya degani ismi jam. Bu jamni nomi, ya'ni isbani jami bu. Jamda eng kami 3 ta bo'ladi. 2 ta bo'lsa tasniya, 3 ta bo'lsa jam bo'ladi. Durus jam 3 ta. Demak 3 ta panja bo'lish kerak. 2 ta panja emas. 3 ta, masalan 4 panja, 5 panjamiz bilan tortsak ziyoni yo'q. Odatda shunaqa bo'lib kelgan. gap e, o'sha nima bilan farz ado topadi desa, shu 3 panja kamida bo'lish kerak ekanda. Demak, bu mashni e, qo'lni 3 ta panjasi bilan mastotishlikni shu o'lchovi bo'ldi. Bundan tashqari ana shu qo'lingiz bilan mastortishingiz bilan farz ado topadi aniq. Yata'adda al-lanal fard yata'adda bihi bi yaqin. Nimaga qo'lingiz bilan? Nimaga qo'lingiz ko'rinib turgan ochiqdagi narsa? siz oyog'ingizni miqdoricha mas tortaman desangiz u oyog'ingiz mastini ichida bekinib turibdi-yu. Demak, oyog'ingizni panjasini uzunligi miqdori faqat taxmin gumon bilan bilinadi. Nechchi santimetr u oyoqning panjasi. Ammo qo'lingiz ko'rinib turibdi. Demak, o'sha qo'lingiz qancha bo'lsa, xuddi shunchalik mas torting. demak, qo'l bilan qo'l panjalari bilan o'lchash mas tortishlikda. Bu to'g'ri bo'lar ekan. Demak, biz masx degan farzda ado qilishlikni nima qilishimiz kerakligini bildik. 3 panja kamida qo'limizni, bo'yi, eni panjalarini shu maqsimizga tushish kerak, o'shani nami. Ha, uni tortaylik yoki qo'limizni shunday qo'yib nam tushib qolgan bo'lsin. Ammo panja uchida bo'lsa bo'lmaydi ekan. Mana shu narsani bilib oldik. Faslun fi bayani ma yanqudul masha va amma bayanu ma yanqudul masha va bayanu hukmihi idan taqada fal mashu yantaqidu bi ashya. Navbatdagi fasl endi masxni nima sindiradi? O'sha masx tortamiz, shu maqsimizni yana yangilab, yana masx tortishligimiz maqsimizga. Nima bilan bo'ladi? u masx sinadigan bo'lsa, uni hukmini bayon qilar ekanlar. Masx bir nechta narsa bilan sinadi dedilar. بلا منها انقضاء مدة المسح وهو يوم وليلة في حق المقيم وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها لأن الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدثا وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير ويصلي برنس maqsad sindiradigan narsa masxni مدة tugasa tahorat oldik, oyog'imizni yudik, mahsimizi kiydik, keyin qachon tahorat sinsa, shu yerden muddat boshlanadi. Muqim odam bir kecha kunduzgacha mas tortadi, musofir odam 3 kecha kunduzgacha. Shu muddat o'tib ketgandan keyin endi o'zini özü mas Endi nima qilamiz endi? E, buni aytadilar. Mas sinadi shunda, chunki bir chegaragacha belgilab qo'yilgan hukm o'sha chegara topilgan vaqtda tugaydi. Ya'ni bir kecha kunduz deb chegara qilib qo'yildimi? O'sha chegara bo'lib bir kecha kunduz bo'lganda endi masx muddati tugaydi. Muddat tugagandan keyin nima qilamiz? Shunda deydi, o'sha inson muddat tugagan vaqtida tahorati yo'q bo'lsa, demak, e, tahorat qilib oyog'ini yuvib tahorat qiladi. Lekin muddat tugagan vaqtida tahoratli bo'lsangiz-chi? Shu vaqtda tahoratingiz bormi? Maqsadingiz muddat tugab qoldi. unda mahsingizni yechib oyog'ingizni yuvib yana mahsini kiyib olaverasiz yo mahsini kiymaysiz har holda siz ila tahorat ketadi namoz o'qiverasiz mana bu masala bu so'raladigan odatda ya'ni demak siz e, tahoratli holatingizda mahsingiz masx tortish muddatingiz tugasa oyog'ingizni yechib oyog'ingizni yuvib olsangiz yana mahsini kiyib olsangiz yana endi siz tahorat singandan keyin bir kecha kunduz yana nima qilaverasiz unda E, massimni yechdimmi bu yog'imni torati ham ketadimi degan savolimizga javob bo'lyapti boshqa yerimiz torat ketmaydi qo'l e, yuzlarni yuvishlik farz emas bu yerda faqat oyoqni torat ketadi qachon ketyapti bu qachon qachonki masxni muddati tugasa masximiz sinyapti ya'ni e, endi yana mas tortib bo'lmaydi bir kecha kunduz o'tdimi endi biz mas tortsak oyog'imiz torat degan bo'lmaydi oyog'imiz yuvgan bo'lmaymiz bitta farz kam bo'lib qoladi demak yuvishimiz kerak oyoqni mahsini yechib turib minha naz'ul khuffayn لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين ثم إن كان محدثا يتوضأ بكماله ويصلي وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير ولا يستقبل الوضوء وللشافعي قولان في قول مثل قولنا وفي قول يستقبل الوضوء وجهه أن الحدث قد حل ببعض أعضائه والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي ولنا أن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعضه سائر الأعضاء وبقيت قدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما وهو مذهب عبد الله بن عمر وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقد مسحه في الخفين وعليه نزع الأخرى وغسلهما لا غير إن لم يكن محدثا والوضوء بكماله إن كان محدثا yana mashimiz sinadigan bir holat nima mahsimizga yechib yubordik, oyog'imiz isib ketibmi yo nimagadir mahsimizga yechsak, muddat tugamagan bo'lsa ham endi u oyoqni e, yuvib turib keyin kiyish kerak. Muddat tugamadi-yu deb mahsimizga yechib paypog'imizni o'nglab yana kiyib olib turib yana mahs tortavermaymiz. Mahsini yechdikmi, demak mahs muddat tugaydi. Hali bir kecha kunduz o'tmagan bo'lsa ham. Chunki mahsini yechgan vaqtida u avval yetgan betahoratlik endi oyoqqa sizib o'tadi. ya'ni avval oyog'ingizga e, masjiz bor vaqtida tahoratingiz singanda hamma yeringizni yuvardingiz oyog'ingizga betahoratlik yetishidan masjiz to'sib turardi masjiz yechgandan keyin shu betahoratlik oyog'ingizga tushdi endi endi siz o'sha masjiz yechgan vaqtingizda asli o'zi tahoratingiz bo'lmasa o'sha vaqtida unda e, demak to'la tahorat qilib oyog'ingizni yuvasiz keyin namoz o'qiysiz yo'q agar siz mahsiz yechganingizda tahoratli vaqtida mahsiz yechib yuborsangiz unda faqat oyog'ingizga yuvasiz. Bu yerda tahoratingiz ketmaydi. Boyagi mas'ul muddat tugaganga o'xshayapti. E, yangidan tahorat qilmaysiz. Imom Shofiy bu to'g'rida ikki xil gap aytibdilar. Bir gapida shu gapimizga qo'shiladilar. Yana bir gaplarida yo'q, o'sha maqsadini yetsa, tahoratli bo'lsa ham yangidan tahorat qiladi der ekan. Bu Shofiyning gapi. Sabablari o'kshin dalillarini aytayaptilar. Betahoratli a'zolardan biriga tushdi. Ya'ni Э, yuviladigan farz bo'lgan e, a'zolardan bittasi oyoq edi. Shu oyoqni betahoratligi paydo bo'ldi, yechib yuborish bilan oyoqqa betahoratlik tushdi. Endi betahoratlik bo'linmaydi. Oyog'i betahorat, qo'li tahoratli deyilmaydi. Bo'linmaydi. Demak, e, fayata'adda ilal boqi. Qolgan a'zolar ham betahorat bo'lib qoladi, oyoq betahorat bo'lgandan keyin. Bu Shofiiyning gaplari, dalillari. Biz nima dedik? Yo, oyoqni o'zingizlar betahorat bo'ladi. Oyoqni yuvasiz, boshqa yeringizdagi tahoratingiz bo'lsa, e, kifoya qiladi shu bilan dedik. Dalilimiz bu betahoratlik o'sha ilgargi betahoratlik. Hozir betahorat bo'lgani yo'q bu oyoq. U avval o'zi betahorat bo'luvdi-yu, masni to'sib turib betahoratlik tushmayotgandi. E, endi avval o'sha oyoq betahorat bo'lgandan keyin inson qo'lini yuzini boshqa yuvadigan joylarini yuvib boshiga mas tortib bu farzlarni qilgan edi faqat ikkita oyog'ini yuvmagan edi xolos demak e, ikki oyoq ochilgandan keyin shu ikki oyog'ini yuvib olish kerak boshqa emasda chunki qolganlarini yuvganda yuzingizni qo'lingizni yuvasiz torat qilganingizda oyog'ingizda mahsi bo'lsa faqat oyog'ingizni yuvmaysiz demak mahsingizni yechsangiz oyog'ingizni ham yuvib olishingiz bilan tahoratingiz to'la bo'laveradida mahsini yechib oyoqqa betahoratlik tushsa qo'lingizni ham yuving demaymiz degan dalilni aytayaptilar. Bu Abdulloh ibn Umar ni mazhablaridir. Ya'ni ulug' sahobiy e, sahobalarning eng ulamolaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga eng qat'iy amal qilgan kishilardan biri Abdulloh ibn Umar hozirgi gapni, ya'ni Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh mana shu Abdulloh ibn Umarning gapini olyaptilar ekan. endi savol tug'iladi mahsini yetsak demak oyoqni yuvishimiz kerak ekan ikkovi mahsini yetsak birini yetsakchi shunga ham javob berib o'tyaptilar biri bitta oyog'ingizni bir ichida bir narsa kirib olibdimi mahsingizni yechdingiz narigisini yechganingiz yo'q buni yuvib uni mahsi turaveradimi shuni aytayaptilar-ki, shuningdek ikkovi mahsidan bittasini yetsa ham ikkovi mahsiga ham betahoratlik tushadi Demek narigisini ham yechib, ikkovini ham yuvish kerak. Agar tahoratli bo'lsa, ikkovi oyog'ini ayağını olish bilan tahorat bitadi. Agar tahorat e, siz bo'lsa, unda demak to'la tahorat qilish kerak. tahorati bo'lsa, tahorati turaveradi. Bitta oyog'ini yechdimi, ikkinchisini ham yechib, ikki oyoqni yuvib olish kerak, shu bilan tahoratli bo'ladi. Endi shu masalada boshqa ulamolarni ham ba'zi gaplari bor ekan. Va an Ibrohim an-Nahai fihi thalathatu aqwal. Fi qawlin mithli qawlina fi qawlin mithlu qawlina وفي قول لا شيء عليه إذ لا يعقل حدثا وفي قول يستقبل الوضوء وجه هذا القول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله بالكل وجه القول الآخر أن الطهارة إذا تمت لا تنتقد إلا بالحدث ونزع الخف لا يعقل حدثا ولنا أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استطارها بالخف وقد زال بالنزع فسر الحدث السابق إلى القدمين جميعا لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى إبراهيم النخعي رحمه الله bu kishi tobiinlarni kattalaridan juda salohiyatli rostgo'y rivoyat qiladigan kishi bo'lganlar va hadisni juda yaxshi yodlagan kishilardan, ko'faliklardan bo'ladi. Mana shu Ibrohim Nahai hozirgi masalada 3 ta gap aytar ekanlar, 3 xil gap. Biri o'sha bizning gapimizga o'xshaydi, ya'ni Abu Hanifani gaplaridek, demak, oyog'ni o'zini yuvib oladi. Maqsadini yetsa, oyog'ini o'zini yuvadi, boshqa a'zolarni yuvmaydi. Yana birida Yo, mahsini yetsa, mahsi sinmaydi yana kiyib olib mahs tortaveradi chunki mahsini yetishlikni betahoratlik deyish aqlga sig'maydi der ekanlar yana bir gaplarda mahsini yetgandan keyin oyog'ini yuvgandek boshqa a'zolarini ham yuvib yangidan tahorat qiladi der ekan bu gap shofiyni gapi edi demak e, ibrohim nahay buni aytdilar buni aytdilar deb u kishidan 3 xil gap qolgan ekanda endi bu gaplarini sababi shuki, ya'ni yangidan tahorat qiladi degan gaplar, Shofiy ham gaplari shu edi. Buni aytuvdilar, ya'ni e, betahoratlik bo'linmaydi. Bir a'zoga betahoratlik tushdimi oyoqqa? Demak, butun a'zoga betahoratlik tushgan bo'ladi. Demak, oyog'ingiz betahorat bo'lgandan keyin yuzingizni ham, qo'lingizni ham, oyog'ingizni ham hammasini to'la tahorat qilishingiz kerak, dedilar. Ha, endi boshqa gaplari haligi mahsini yetsa hech narsa bo'lmaydi, ya'ni kiyib olib masjid tortaveradi degan gaplari. O'zi tahoratli bo'lsangiz, mahsizni yetsangiz, mahsiz u tahorati sinmaydi. magar tahorat sinsa, o'zi tahorat sinadigan bir ish bo'lsa sinadi. Mahsini yetishlik tahorat sindiradigan narsa emas-da u. Tahorat sindiradigan o'zi ma'lum ishlar bor. Ulardan biriga mahsini yetishlik kirmaydi-yu. Masalan, tahorat qildingiz, oyog'ingizni yuvdingiz, mahsingizni kiydingiz, keyin hali tahorat sinmay turib maqsadga yetsangiz, yana e, tahorat qiling, oyog'ingizni yuving demaymiz Demak, maqsadga yetish o'zi tahoratsizlik emas ekan. maqsad tortganingizdan keyin maqsadga yetish ham tahoratsizlik bo'lmaydi. Ya'ni yana kiyib olmas tortaverasiz debdilar. lekin biz modomiki oyoqqa tahoratsizlik tushdimi, maqsadga yetish bilan o'sha oyoq betahorat bo'ldi, yuvish kerak o'zini. Boshqa yog'imizda tahoratimiz bo'lsa dedik, dalilimiz o'sha oyoqqa betahoratlik o'tishligidan to'sib turuvchi narsa nima desa, oyog'imiz mahsi bilan o'ralib turganligi. Bekinib turibdi-da oyog'imiz. Shuning uchun oyog'imizga betahoratlik tushmaydi. Endi mahsimizni yechib olgandan keyin ana shu bekinish yo'qoldi-da endi oyog'imiz ochilib qoldi endi. Demak, betahoratlik u avval bo'lgan betahoratlik endi hammasi necha marta tahorat sindirib, mastotgan bo'lsak, o'shuncha betahoratlikda hammasi bir bo'lib oyoqqa tushdi endi mahsini yechganimizdan keyin. endi ikki oyoqni ham yuvish kerak, bittasini yechsa, narigisini ham yetish kerak deyishimiz, chunki ikkita oyoq bitta a'zo kabi tahorat hukmida. Ya'ni ikkita qo'lni yuving deganda, ikkita oyoqni yuving degan. Demak, bittasini yuv, bittasiga mas topsa bo'lmaydi. bittasini yuvdingmi? Demak, narigisini ham yuvishimiz kerak, narigi mahsulni ham yetishimiz kerak. الحب ولو أخرج القدم إلى الساق انتقد مسحه لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخوف ولو أخرج بعض قدمه أو خرج بغير سنعه روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أخرج أكثر العقب من الخوف انتقد معصوف وإلا فلا وروي عن أبي يوسف أنه إذا أخرج أكثر القدم من الخوف انتقد وإلا فلا وروي عن محمد إنه إن بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح بقي المسح وإلا انتقضه وقال بعض مشايخنا إنه يستمشى فإن أمكنه المشي المعتاد بقي المسخ وإلا فينتقد وهذا موافق لقول أبي يوسف وهو اعتبار أكثر القدم لأن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم ولا بأس بالاعتماد عليه لأن المقصد من لبس الخف هو المشي فإذا تعذر المشي عدم اللبس فيما قصد له ولأن للأكثر حكم الكل Ha. Mana endi o'tgan yil o'tgan darsimizdan keyin bir savol so'raluvdi. Oyoq maqsadan chiqib ketsa qanaqa bo'ladi degan savol bo'lgan edi. Mana javobini endi aytayaptilar bu yerda. Navbat kelibdi. Agar oyoq maqsini qo'njiga chiqib ketsa, mahsingizni ichidagi oyog'ingiz maqsini qo'njiga chiqib ketsa, mahsi sinadi oyog'ingizni mahsingizga yechgandek bo'lasiz demak oyog'ingizni yuvasiz chunki e, oyog'ini qo'njiga chiqishligi demak e, u oyog'ingizni mahsidan chiqishligi deganida chunki biz mahsi deganda mana shu xuf degan arabcha so'zni mahsi deb aytyapmiz asli e, ular bizni o'rganganimiz mahsillarni kiymaydi arablar odat yo'q ularda bu yerda gap o'sha oshig'ini berkitib turadigan batinkami tuflimi nimadir charimdan qilingan oyoq kiyim bo'lsa-ki, oshig'i bekilsa shu xuf bo'laveradi. E, biz mahsi deb odatda mahsi kiyganimiz uchun mahsi deb aytilyapti-da buni. Demak, oshig'ini bekitganda uyog'ida masalan u tizzagacha bo'ladimi qo'nji, undan balandroqgacha bo'ladimi yo kamroq bo'ladimi, uni ayirmasi farqi yo'q. E, qo'njini iyog'i ochiq oyoq hisoblanaveradi. Demak, oyog'ingiz mahsini qo'njisiga chiqib ketgani Bu degani oyog'ingiz ko'chaga chiqib qoldi, maqsaddan tashqariga chiqdi degani. Nima bo'lardi? Yuvish kerak edi. Maqsad sinadi. Tushunarliga bu so'z. Endi oyog'ida hammasi emas, bir qismi chiqsa-chi. Odam oyog'ini sal chiqardi bir oyog'ini o'nglab olish uchun nima bo'lsa, maqsadidan sal oyog'ini chiqardi, bir qismi chiqdi. yoki mahsi kattaroq ekan, u odam o'zi xohlab emas, buni harakatsiz o'zi oyog'i mahsidan chiqib qoldi biroz. Ya'ni maqsad deganda biz demak qo'njini e, oshig'ini qoplab turgan joyda pasini aytyapmiz maqsad deb. Maqsaddan chiqib qoldi deganimizda maqsaddan chiqib ketdi deganimiz emas, o'sha oshig'i tepasiga oyoq chiqdi deganida, oyoqda turadigan joyidan maqsaddan shu darajada chiqib qoldi. Hasan Abu Hanifadan shu masalaning javobida rivoyat qilganlarki, agar birov tovonidan ko'proq qismini maqsaddan chiqarsa, sinadi. masxi sinadi, bo'lmasa sinmaydi. Demak, e, o'sha oshig'ini tepasiga sizni tovoningiz, o'zingiz oshiq tur oshig'ingiz turadigan joydan tepaga tovoningiz yarmidan ko'prog'i chiqsa, bu ancha chiqishli bu endi. Bu demaganligi ba'zi odamda o'sha oyog'i kichikroq, maxsus kattaroq bo'lganligi uchun loppillab turadi. Doim yurganda tovoni bunday tushib turadi-da, lekin e, nimaga e, u tovon haligi oshig'ini o'rnidan ham teparoqqa chiqmaydi. Qandaydir bir 2-3 sm shunaqa loppillab, topillab yuradiganlar bor. Shularda savol bo'ladi, shunda mahsim sinadimi deb. Bunda sinmayapti. Qachonki tovonni, tovon degan oyoqni yarmi bu. Ha, oyoq tagini yarmini tovon deydi, yarmiga yaqin joyda. Ana shu joyda demak, tovonni yarmidan ko'prog'i oshig'ingiz turadigan joydan teparoqqa chiqsa, qo'njingizga yo batinkiz bo'lsa, demak oyog'ingizdan chiqdi u o'sha batinkizdan. Xullas, ana shunday bo'lib tovonni yarmidan ko'prog'i chiqsa, shu odam maskiga odam tovonning ko'p yarmidan ko'prog'ini chiqaradigan bo'lsa, mahsidan. Mahsisi sinadi. Bo'lmasa sinmaydi. Demak, biz hamma savollarimizga shu yerda javob bo'ldi. Salpal qimillab turadigan, oyog'i ozgina chiqib, e, oshig'i darajasida emas. yana qaytib kiyib oladigan bir paytovingizni e, paypog'ingizni o'nglab olish ma'nosida shunaqa qildingiz, oyog'ingiz chiqqani yo'q haligi hozir aytilgan darajada. masni tortaverasiz. Mahsini yechgan bo'lmaysiz. Endi shu masalada Abu Yusufda yana ham kengroq aytibdilar. Bu kishidan bo'lgan rivoyatda shunaqaki, agar u tovonini yarmidan ko'prog'ini emas, e, balki oyog'ini yarmidan ko'prog'ini maqsadan chiqarsa. Tovonni yarmidan ko'prog'i degani, oyog'ini 4 dan 1 degani. Oyog'ini yarmidan ko'prog'i degani ancha oyog'ini yarmidan ko'prog'ini maqsadan chiqarsa, o'shanda maqsad sinadi. Endi mas tortib bo'lmaydi. Imom Muhammad yana bir javob aytyaptilar shu masalaga. Agar oyoq maqsida masx tortadigan, masx tortish joiz bo'ladigan miqdor qolgan bo'lsa, masx boqiy bo'ladi. Bo'lmasa sinadi. Ya'ni mahsidan chiqqandan keyin oyog'ini bir qismi, qolgan qismiga mas tortadigan yer bo'lsa agar, sizni mahsingizni ichida turibdi oyog'ingizni qo'ygan qismi. Shunga mas tortardingiz. Ya'ni oyog'ingiz beti mahsingiz ichida bo'lsa, mas tortaverasiz, mas singan bo'lmaydi. Agar o'sha mas tortadigan joyi qolmay masni ichida u tepaga qo'njiga chiqib ketgan bo'lsa, undan mas sinadi. Endi ya'ni unga mas torta olmaysiz. oyog'iga yuvishingiz kerak. Endi shu bizni mazhabimizdagi shayxlardan, ulamolardan biri aytadiki, buni oyog'i mahsisdan qanchalik chiqqanligini, mahsini ichida turganligi uchun aniq bilmasa, bilinmaydi-da u. O'sha odamni yurgizib ko'riladi dedi. Agar o'sha mahsisdan oyog'i yarmi chiqib turib, ya'ni e, o'sha ancha oyog'ini uchi mahsisning uchida ancha beriroqda yuribdi. yurgizib ko'rilganda odatdagidaqa yuraversa, mast tortaversin dedi. Agar odatdagidek yura olmay qolsa, unda mast endi oyog'ini yuvsin dedi. Bu gap deydi e, Abu Yusufni gapiga e, yuqoridagi Abu Yusufni gapiga to'g'ri keladi. Ya'ni oyog'ini yarmidan ko'pi maqsidan chiqsa degan gapga. Ya'ni biz nima deyapmiz? Biz maqsi deganimizda qo'njidan pasini aytayotgan ekanmiz. bu kishi aytyaptiki yo'q mahsi o'sha qo'nji hammasi bo'lib mahsi demak sizni oyog'ingiz modomiki hali qo'njingizdan chiqib ketmadimi siz shunaqa ham yuraveradigan salohiyatga ega bo'lsangiz o'shanda ham ketaveradigan bo'lsangiz o'shanga mas tortavering deyapti yo yurishni iloji bo'lmasa endi yech oyog'ingizni yuving deyapti endi odatda unda yurishni iloji qiyinlashadi ozgina yurish mumkin e, kalish ham tizzani ro'parasida yuratdi unda siz qo'njini kiyib yurgan bo'lasiz unda bo'lmaydi endi har holda yurgizib ko'rilar ekanda demak e, oyog'ini ko'prog'ini ko'prog'i mahsini ichida bo'lsa bo'ldi degan gapni aytyaptilar ekanda ular chunki yurishlik agar oyog'ini ko'prog'i mahsidan chiqib ketsa yura olmay qoladi bu gapga suyansa bo'ladi deydi ziyoni yo'q agar shu gapni olinsa ham deydi chunki e, mahsi kiyishdan maqsad nima u yurishlikda shu maqsad bilan yurolmay qolsa, demak u kiymapti o'sha maqsadni nima maqsadda kiygan bo'lsa, o'sha kiyishlik yo'qibdi-da. E, demak bu odam mas kiymagan hisoblanadi, demak bu odam e, qolganini yechib e, oyog'ini yuvish kerak. Bundan tashqari oyoqda yarmidan ko'proq mahsulni ichida bo'lsa bo'ldi deganimiz masalalarda, fiqh masalalarida hamma mazhabda ham yarmidan ko'prog'i butunni hisobida bo'ladi deyiladi. Ha? Aksar hukmul kul masalan 3 ta 5 ta qo'ldan 3 tasi 5 ta qo'lni o'rniga o'tadi, 5 ta panjani o'rniga. Shunga o'xshagan. biz bu xulosa qilib e, mana shu masxni qanday sinishligi ikki xil bo'lar ekan. Biri muddat tugaganda sinar ekan, ikkinchisi mahsini yetganda sinar ekan. Mahsini yetishlik o'sha mahsidan oyoq chiqishligi. yoki eng e, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi olgan gaplari eng quvvatli va ehtiyotli gap bo'lyaptiki, o'sha tovonni yarmidan ko'prog'i oshiq tepasiga chiqib ketsa mahsin ichida. Ha? Siz oshiqingiz turadigan joydan teparoqqa tovoningiz yarmidan ko'prog'i chiqsa, mahsin sindi oyog'ingizni yechib yuving endi. Yo unda unchalik bo'lmasa. Demak, hozir biz tushuntirish uchun aytsakki, sizni o'sha mahsingizni tovonidan sizni tovoningiz 5 santimetrcha tepaga chiqsa, unda mahsingiz nima emas. E, buzilgan bo'lmaydi, mas tortaverasiz. Yo'q, siz yerdan o'sha ochig'ingiz necha santimetr balandlikda bo'lsa, o'shani tepasiga tovoningiz chiqib ketsa, o'shanda sizni mahsingiz singan bo'ladi. E, yana boshqa kitoblarda ko'rganimiz bor shu e, mahsi yechilishlik degani sizni oyog'ingizni uchi mahsin uchida turaveradi. buyog'i katta bo'lgani uchun qo'nji, tovoningiz chiqib kirib turadi. Oyog'ingiz uchi mahsin uchidan chiqib ketgan bo'lmaydi. Bunda mahs sinmaydi. Yo'q, o'sha tovoningiz tepaga chiqqanda oyog'ingiz uchi ham mahsin uchidan sidirilib e, chiqib qolgan bo'lsa, mana bunda mahs yechilgan bo'ladi. Demak, unda oyog'ingizni yuvishingiz kerak degan masala ham aynan shu masalalarga o'xshaydi. Demak, biz masxni oyoq kiyimga mahs tortishlikni, mahsiga mahs tortishlikni o'rgandik hozir. Hamma tarafini aytib berdilar. Endi navbat o'sha e, nimaga keldi. Yaralarga mas tortishlik, singan joylarga, e, yara chaqa bor joylarga tahorat qilganda mas tortishlik durust deyiladi, shuni o'rgatar ekanlar. Va ammal mashu alal jabair. Fal kalamu fihi e, fi mawadi'a fi bayani jawazihi وفي بيان شرائط جوازه وفي بيان صفات هذا المس أنه واجب أم لا وفي بيان ما ينقضه وفي بيان حكمه إذا انتقض وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين المسح على الجبائر أما الأول فالمسح على الجبائر جائز والأصل في جوازه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كسر زندي كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت يا رسول الله ما أصنع بالجبائر فقال امسح عليها شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه في الجرح والقرح وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال وعصب عليه وكان يمسح على العسابة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجا وضررا خب إن وشي يرى bog'langan bog'lamlarga, bintga yo taxtakachga taxtakachlab qo'yilsa singan qo'l yo oyoq. Mana shunga mas'ul tortish to'g'risidagi gap. Bunda bir qancha o'rinlarda ketar ekan gap. Uni joizligi bayonida qanday shartda joiz bo'ladi o'sha mas'ul tortishlik. Bu haqda va shu mas'ul tortishlik sifatı qanaqa? Mas'ul tortishimiz vojibmi, vojib emasmi? Bu haqda o'sha yaramizni ustidagi bog'lamga tortgan mahsimiz mashimiz nima bilan sinadi? O'sha mahsi nima bilan sinadi bu to'g'rida? Buni hukmini to'g'ri bayonida agar sinsa nima bo'ladi degan gap. Va mahsiga masx tortishdan yarani ustiga masx tortishlikni nima farqi bor? Bular haqida gap ketadi. Birinchisi, e, ya'ni joizligi to'g'risida. yara chaqani singanlarni ustidagi narsaga mas tortish joizligi to'g'risida albatta jabira deyiladi jabira degani o'sha yarani ustini bog'lab qo'yadigan bir bog'lam bir bint latta yoki e, taxtakachlab qo'ygan bo'lsin gipslab qo'ygan bo'lsin o'sha taxtakach yoki gips mana shular jabira shu ana shu jabiralarga mas tortish joizdir buni joizligidagi asl asos Hazrat Ali roziyallohu anhudan rivoyat bo'ladiki, aytadilar. Uhud jangi kuni meni bilagim sindi. Tirsagimdan sinib qoldi, ya'ni dushman bilan urushgan vaqtda. Hazrat Ali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqlarini ko'tarib yuradigan bayroqdor edilar. Bayroq qo'limdan tushib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayroqni Alini chap qo'liga beringlar. Chunki Ali bu dunyoda ham oxiratda ham meni bayrog'imni egasi dedilar meni bayrog'imni ko'tarib yuradigan eng yaqin odamlarimdan haqiqat farzandlaridagi edilar mana bu yerda shunday deb aytdilar payg'ambar alayhissalom shunda men aytdim yo rasululloh endi men mana u singan o'ng qo'limni ustidagi o'sha taxtakashni nima qilaman endi tahorat qilganda qanday yuvaman qo'limni deb so'raganimda o'sha tahtakashni ustiga masx tortib olgan dedilar shu bilan tahoratli bo'lasan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha jabirani ustiga e, o'sha bilak tirsak singan vaqtida ustiga qo'yilgan taxta kashni ustiga masx tortishlikni qonun qilib qo'ydilar. Demak, shuni ma'nosidagi boshqa yara chaqalar ham shunga kiraveradi. Qayerda yara bo'lsa, ustida baylab qo'ygan bo'lsak, demak, o'shanga masx tortishlik ham joiz ekan. Mana shu hadis dalilimiz bizning. go'yo yuvgandek o'shani tagidagi yara bo'lgan badanimizni yuvgandek hisoblanaveradi yarani ustidagi nimaga lattaga mas tortishimiz u aytib o'tganimizdek latta bo'lsin yo yog'och bo'lsin yo gips bo'lsin qilib yarani ustini bog'lab turgan narsa bo'lsin yana rivoyat bo'ladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha uhud jangida yuzlari yorildi yuzlariga e, bir e, tig' tegib yorildi keyin bir eski suyak bilan uni davoladilar. Ya'ni ehtimol u suyakni o'sha kul bo'lib qolgan tuproqqa aylangan tuprog'i bilandir. Qanday bo'lsin, o'sha yaralariga shuni sepib davolagan ekanlar va e, shunday qilib davolab ustini bog'lab qo'ydilar. Yuzlarini bog'lab oldilar. Keyin tahorat qilganlarida o'sha bog'lagan narsalariga lattaga masx tortdilar. doim har tahoratda mas tortadilar. Mana demak, yarani ustida bog'langan narsaga mas tortish o'sha yarani yarani yuvish bilan teng ekan. Biz uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda go'zal bir namuna bor. Payg'ambar alayhissalom qilgan ishni qilishimiz kerak biz. Bizi eng birinchi yo'l boshchimiz o'sha kishi nima qilsalar shuni qilishimiz mana shu din, mana shu farz, shu sunnat. bundan tashqari hojat ham shu yara ustidagi narsalarga jabiralarga e, masxtorchilikka chaqiradi muhtojmiz shunga e, chunki u yara ustidagi taxtakashni yoki lattani olib yuvadigan bo'lsak unda birinchidan qiyin ikkinchidan haligi yara yana kattayib ketadi ziyon bor demak muhtojmiz va bizga bu to'g'rida dinimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam keng oson yo'lni ko'rsatdilar shunday qilib demak e, yara ustiga yara ustidagi narsaga ما استطعتش ممكن أكيد وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل لأن المسهل لمكان العذر ولا عذره endi o'sha yara ustidagi boylamlarga yoki taxtakashlarga mas tortishlik joizligini sharti agar biz yuvsak o'sha singan a'zoyimiz yo yara chaqamizga ziyoni tegsa shundagina mas tortishimiz mumkin bo'ladi yoki yuvsak zarari tegmasa ham lekin boshqa tarafdan ziyonda xavfi bor masalan o'sha yara ustidagi taxtakashni olsa hali bog'lab qo'yilgan e, yara kattayib ketadi E, siniq yana qaytalanib qoladi. Xullas boshqa ziyon bor. Shuning uchun yecha olmaymiz biz. Mana shunda mast tortishimiz mumkin. Ammo unga yuvsak zarar qilmasa, yechsak zarar qilmasa, albatta uni yuvish kerak. Mast tortish joiz emas. Yuvishlik e, soqit bo'lmaydi bu yerda. Albatta yuvamiz agar yuvishimiz mumkin bo'lgan yara bo'lsa. Chunki biz mast tortishlik joiz deganimiz nima uchun edi? Uzr sababligida-da. E, yuvsa bo'laversa uzr yo'q ekanda demak mast tortishlik kerak bo'ladi e, yuvishlik kerak bo'ladi mast tortish durust bo'lmaydi agar o'sha bizning sinig'imiz yo yaramiz yuvsa ziyon ko'rmaydigan bo'lsa yuvish kerak uni yara bor edi deb e, yuvmay mast tortib yuraverish kerak emas ekanda o'sha tuzalib qolgandan keyin endi yuvish kerak degan ekan والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أنه ينظر إن كان حل حل الخرقة وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة ولا يجوز له المسح عليها لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة yana bir nazik joyni aytyaptilar bizga Endi o'sha yara ustidagilar tegan masx tortdi bir odam. yo taxtakashga masx tortdi, singan ustidagi gipsga. Bu joiz aytdik uni. Ammo o'sha yarangizni ustidan nariroqdagi lattaga masx tortishi. Masalan, peshanangizda yara bor. Siz butun peshanangizni bog'lab olgansizda. Yarayuzusliga emas tortasiz, berirodagi yara yo'q yerlar ham yuvishingiz kerak bo'lgan joylar bor edi-yu. O'shalarga ustidagi lattaga mas tortganingiz kifoya qiladimi yo yuvishingiz kerakmi yonlarini? Mana bu savol bu. Javob qilyaptilar. O'sha yarani ustidan nariroqdagi oshiqcha latta baylash uchun kerakda endi bu zarurat bor. Ana shu ya mas tortishlik o'shalarni tagini yuvmaslik joizmi? Zohir rivoyatda, ya'ni Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammaddan o'zlaridan bu haqda gap kelmagan. Ammo shogirdlari ularni Hasan ibn Ziyod shunday deydilar-ki, bu yerda qaraladi. Agar o'sha lattani yechishlik va uni ostidagini yuvishlik jarohat o'zini emas atrofidagi toza joylarni yuvishlik jarohatga ham ziyoni tegadigan bo'lsa, unda o'sha jarohatdan tashqaridagi narrodagi lattani ham nas tortish bilan tagini gugan o'taveradi, tagini guganga. xuddi jarohatni o'zining ustidagi lattaga mas tortsangiz qanday bo'lsa, jarohatsiz nariroqdagilarga ham mas tortsangiz tagini guganga o'taveradi. Ammo siz o'sha e, narsani yechib turib, yaradan boshqa taraflarini yuvib olishligingiz ziyoni bo'lmasa jarohatingizga yuvib olish imkoni bo'lsa unda albatta yechib jarohatni atrofidagi toza joylarni yuvish kerak haligi jarohatni yonidagi yarani ustida bo'lmagan lattaga mast tortib bo'lmaydi chunki nima uchun mast tortish joiz bo'ldi nochorlikdan limakoni darura nochorlikdan nochorlik miqdori bilan belgilanadi. Nochorlik qanday? Ya'ni qayerda yuvib bo'lmaydi, yarani yuvib bo'lmaydi. Ana shu yaraga mas toping. Yuvib bo'ladigan joyingizni yuving. Faqatgina siz o'sha bog'lamingizni yechayotganingizda yarangizga ziyoni tegmasa. Mana masalan, e, oyoq sinib, suyak sinsa yoki qo'l sinsa, bilak sinsa, taxta kashlab qo'yilgan bo'lsa, mana u holatda kashni yechib olganda nima bo'ladi? Albatta haligi siniqqa ziyoni bo'ladi. Demak bunda butun qo'lingizga mas tortaverasiz. Singan joy bir joyda, siz butun tirsagingizgacha mas tortib qo'yaverasiz o'sha gipsni ustida. Chunki yetishlikda ziyon bor haligi yaraga. E, endi ba'zi yara borki, uni yopishtirib qo'ya olmaysiz bir narsa ustidagi lattani. Demak, boylab olishingiz kerak, qo'lingizni oyog'ingizni yuzingizni Ana bunda o'sha baylaganingizni yetishsiz, yaringiz ko'chib qon oqmasa, masalan, e, yetishligingiz bilan yaringizga ziyon tegmasa, siz yechib, toza joyini yuvas yana lattani bog'lab, yarani ustiga lattani ustiga mas tortasiz. Mana bu e, biz ko'p doim har kimda ham bo'lishi mumkin bo'lgan ish va juda ham qanoatlanarli javob bu. ومن شرط جواز المسح على الجبير أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ولا يجوز على الجبيرة كذا ذكره الحسن بن زياد لأن الجواز على الجبيرة للعذر ولا عذر ولو كانت الجراحة على رأسه وبعضه صحيح فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المس وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر وهذا القدر من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر وعبارة مشايخ العراق في مثل هذا إن ذهب عير فعير في الرباط وإن كان أقل من ذلك لم يمسح عليه لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ويمسح على الجبائر خب jabira ustiga masx tortishlik joiz bo'lishini sharti yana o'sha masx jarohatni o'ziga bo'lsa zarar qiladigan bo'lsa ya'ni bir yara bor sizda shu yarangizni yuvsangiz ziyon qiladi-yu, ammo nam qo'lingiz bilan artib qo'ysangiz ziyoni bo'lmasa siz u yarani ustiga bog'langan lattaga mas tortishingiz mumkin emas o'sha yarani o'ziga mas tortish kerak chunki mas mas tortish bilan agar yarangizga ziyon bo'lmasa mas tortishligingiz mumkin bo'ladi ustidagi lattaga bintga qachonki e, haligi yarani o'ziga mas tortishlik sizga ziyon qilsa shunda mas tortasiz haligi ustidagi illatdagi ammo zarar qilmasa unda masxni nimaga tortishingiz kerak yarani o'ziga tortishingiz kerak demak baylab qo'yganingizni yechib o'sha yerga mas tortasiz e, haligi ustida illatdagi mas tortish joiz bo'lmaydi hasan ibn ziyod shuni zikr qildilar chunki nima uchun biz yara ustidagi lattaga yo o'sha taxtakachga gipsga tortish joiz dedik. Uzr sababli. Ya'ni yarani o'ziga nam qo'l tegsa mumkin emasligi uchun yo yechi bo'lmasligi uchun. Unaqa uzr bo'lmasa, yechi bo'lsa, yarani ustiga, yarani o'ziga e, mas tortishli mumkin bo'lsa, albatta yarani o'ziga mas tortiladi. Tushunarliga bu gap. Endi agar jarohat boshida bo'lsa bir odamni boshida jarohati bor, baylab olgan. Ammo boshidan bir qismi sog'. Sog' joyi ham bor boshdan. Ma'lumki tahorat qilganda boshga mas tortish farz edi-yu. Qanchaligi farz desa, 3 panja sig'adigan joy farz edi-da. Shuni eslaylik, o'sha qoidani o'tdik. Endi boshingizga yara bor baylab oldingiz-u. Haligi ochiq qolgan joyida 3 panja joyi ochiq qolgan bo'lsa boshdan ya'ni mas qilishingiz joiz bo'ladigan darajadagi miqdor ochiq sog' turgan bo'lsa uning ustida latta bo'lmasa demak siz mast qayerga qilishingiz kerak o'sha ochiq turgan boshingizga mas qilishingiz kerak boshingizdan o'sha uch panja sig'adigan joyi agar ochiq bo'lsa butun boshni hammasini o'rab tashalgan bo'lsa unda o'sha o'rab tashalgan lattaga mas qilamiz lekin boshni bir qismi ochiq turgan bo'lsa bir tarafi demak o'sha ochiq tarafdan uch panja sig'adigan darajadagi yer ochiq turgan bo'lsa o'shanga mas otish kerak Chunki e, boshda mast farz bo'lgan joy o'shuncha miqdorda 3 panja. Boshda hammasini mast nima ekanligini endi bilamiz. 3 panja miqdorida mast farzligini o'tganmiz. 4 ta farzdan biri shu. Endi boshingizdan o'shuncha miqdor sog' turgan bo'lsa, haligi yarani ustidagi lataga mast hojat yo'q. O'sha ochiq bo'lgan sog' joyingizga mast e, Bu haqda Iroq ulamolari e, shunday gap qilishadi bir misol qatori karvon ketsa saroyda karvon turibdi degani inzahabairun fairun fil ribat ya'ni e, ketadigan karvondan yo bizni zamonamizdagi tushunadigan tilda aytsak e, avtovokzalda bitta avtobus ketsa yana bitta avtobus bo'sh turibdi unga chiqaverasan degandaqa boshingni bir qismi baylangan bo'lsa narigi tarafi bo'sh turibdi o'shanga tortaverasan masxin deyapti-da. Agar butun boshing o'ralgan bo'lsa unda o'sha ustidagi o'sha o'ragan lattaga tortasan masxni deydilar. ammo boshingizdan ochiq joyi uch panja sig'adigan joy emas, bir yo ikki panja sig'adigan joyi sog' turgan bo'lsa boshingizni. Bunda Bunda yo'qdek. boshingiz hammasi yaradek hisoblanadi va unda haligi latdan ustiga tortaverasiz. Demak, qachonki boshingizni baylab olganingizdagi e, yarangizdan tashqari uch panja sig'sa, o'sha e, ochiq boshingizga mas tortasiz. 2 panja sig'adigan joyi sog' boshdan, unda ikki panjali joyga mas tortilmaydi, balki haligi yarani ustidagi lattaga mas tortiladi. Chunki bunda uzr endi. وأما بيان أن المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا فقد ذكر محمد في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضره أجزأه وقال أبي يوسف محمد إذا كان ذلك لا يضره لم يجوز فخرج جواب أبي حنيفة في سورة وخرج جوابهما في سورة أخرى فلم يتبين الخلاف ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر annahu يضره أنه يسقط عنه المسح لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى endi endi bir muhim ko'pimiz shu e'tibor qilmaydigan bir masalani javobini beryaptilar alloh rahmat qilsin bu musanif o'sha yara ustidagi taxtakach lattaga mas tortishlik mumkin dedik-a? Shu vojibmi shu tortishlik yo vojib emasmi? Masalan, e, tahorat qilish uchun oyog'imizni yuvib, tahorat qilib oyog'imizni yuvib mahs kiygan bo'lsak, keyin yangi tahorat qilganimizda mahsimizga mahs tortishlik vojib edi, ya'ni farz edi. Xuddi shunga o'xshagan bir yerimiz yara bo'lib baylab olgan bo'lsak, o'shining ustiga mas tortish ham xuddi mask mahsiga mahsi tortishga o'xshagan farzmi yo yo'qmi deyaptilar mana bu farq bor ekanda shuni aytyaptilar muhammad salot kitobida namoz kitobida abu hanifadan rivoyat qilganlarki o'sha yarani ustiga boylab olgan e, lattaga yo taxtakachga masx tortmasa agar masx tortadigan bo'lsa ziyon qiladigan bo'lsa mas tortmay qo'yaveradi ajzahu kifoya qiladi unga. Ya'ni o'sha bir qo'lingizni boylab oldingiz. Tagida yara bor. O'sha boylab olgan aytaylik gipsga e, mas tortsangiz, shundan qo'lingizga ziyoni tegadigan bo'lsa, o'tib. Unda siz umuman mas tortmaysiz va qo'lingiz o'z-o'zidan doim tahoratli hisoblanadi. Abu Yusuf bilan Muhammad aytadilar-ki, agar zarar qilmasa unda mas tortmaslik joiz emas mas kerak ya'ni ikkovi gap bitta gap o'zi asli abu hanifa agar zarar qilsa mas qo'yursin dedi abu yusuf muhammad shogirdlari zarar qilmasa mas ya'ni o'sha lattaga mas tortsangiz yarangizga ziyoni bo'lmasa mas qo'yishingiz joiz emas mas tortishingiz kerak demak ikkovini javobi ikki xil suratda bitta gap aytdi bu yerda ixtilof yo'q ammo zarar qiladigan bo'lsa agar mas biz yara ustidagi lattaga mask tortsak, yaramizga ziyoni bo'lsa, albatta masx soqit bo'ladi. Unda mask tortmaymiz. Chunki uzr bo'lganda yuvishlik ham soqit bo'ladi-yu. Ba'zi joyiz yuvish uzrli bo'lsa, demak, yuvmay qo'yishingizga shariat ruxsat beradi. Endi masx tortadigan joyingizga masx tortmasligingizga ruxsat berish albatta batariqa avlo ruxsat beradi. وأما إذا كان لا يضر فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف فقال على قول أبي حنيفة المس على الجبائر مستحب وليس بواجب وهكذا ذكر آه، قول أبي حنيفة في اختلاف زفر ويعقوب وعندهما واجب وحجتهما ما روينا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر بقوله امسح عليها ومطلق الأمر للوجوب ولأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به وحديث علي رضي الله عنه من أخبار الآحاد فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف endi agar o'sha yara ustidagi lataga mas solsa yaramizga ziyon qilmasa bu to'g'rida bizni ulug' ulamolarimizdan biri ixtilofni bor deydi aytadiki abu hanifani gapiga binoan o'sha yarani ustidagi lataga mas tortishlik mustahab ya'ni yaxshiyu farz emas vojib emas deb shunday qilib zikr qiladi abu hanifani gapini zufar yoqub bilan ixtilofi haqida zikr qiladi ya'ni zufar bilan yoqub abu yusuf aytadiki vojib yarani ustida mast tortishingiz yarangizga ziyon qilmasa o'sha mast vojib deydi abu hanifa mustahab deyaptilar mana ikki xil gap chiqib qoldi ulamolarimiz o'rtasida bu vojib deganlarning hujjati hazrat ali rivoyat qilgan roziyallohu anhu hadiski rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi alini bilaklari singanda baylab ustidan masx tortkin deb buyurdilar buyruq bo'ldi bu mutlaq buyruq bo'lgandan keyin bunday qilish vojib masx tort dedilar masx tortish vojib bo'ladi <coughs> abu hanifa mustahab der ekanlar dalillari farzlik qat'iy dalil bilan sabit bo'ladi vojib bilan farz bu yerda nima ketyapti gap ikkita so'zda ikkita ma'no yuklanyapti. Ya'ni Imom Abu Hanifa mazhabida e, farz, vojib bo'linadi. Farz bilan vojibni farqi bo'ladi. Masalan, 5 vaqt namoz farz deydi. Vitrni o'qish vojib deydi. Farqi nima desa, farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ammo vojibni inkor qilgan odam osiy bo'ladi-yu kofir bo'lmaydi. endi ikkovini farqi nima desa farz qat'iy dalil bilan buyurilgan narsa farz bo'ladi o'shani buyurilishida ozgina gumon bo'lsa u buyruq vojib bo'ladiyu farz bo'lmaydi shunday qilib farz bilan vojib ikkita maqom hisoblanadi abu hanifa mazhabida boshqa mazhablarda farz deganda vojib vojib deganda farz tushuniladi ya'ni farz vojib degan bir alohida o'rin yo'q boshqalarda bizda farzdan keyin farz bilan sunnat o'rtasida vojib degan maqom bor gap bu yerda o'sha e, gap so'z ustida vojib farz degan ikkita so'z ustidagi gap bo'lyapti-da. Abu Hanifa aytayaptiki, o'sha yaran ustidagi lattaga masx tortishlik farz bo'lishi uchun dalili qat'iy kerak deyapti. E, Ali roziyallohu anhu ning gapi dalili qat'iy emas. Bu bitta odamning gapi bu. shu bilan biz amal qilamiz, lekin bundan boshqa emas demaymiz. Bitta odamning gapini kuchi shunchalik bo'ladi. Demak, bitta odamning gapi bilan farz sabit bo'lmaydi. Unga dalili qat'iy kerak deydi. Endi ulamolarimizdan yana bir aytadiki, agar mask zarar qilmasa, yarani ustida illatiga mask tortishimiz, yaramizga ziyoni bo'lmasa. Yajibu bilahilof. Albatta mask tortishimiz vojib. Bunda ulamolar o'rtasida ixtilof yo'q deydi. Bu ham bizning mazhabimizda bir olimning gapi ekan. Endi o'sha Abu Hanifa mustahab degan bo'lsalar, Abu Yusuf bilan Zufar vojib degan bo'lsa, bu gap, bu ikkovi gapni hikoyasini o'rtasini o'nglab qo'yish mumkin. Ya'ni ikkovini biz to'g'ri tushunib olishimiz mumkin. Va yumkinu tawfiqu bayna hikoyatil qawlayn. وهو أن من قال إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة عنا به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما عندهما آه، لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الأحد فيوجب العمل دون العلم ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهما فإنما أنا به وجوب العمل لا الفردية وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما لا يقولان بفردية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفردية بل بوجوبه من حيث العمل لأن مطلق الأمر يحمل على على الوجوب في حق العمل وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بوجوبه في حق العمل والجواز وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب وعدم الوجوب في حق العمل bu hozirgi ixtilof go'yo ikki xil gap bo'lib qoldi ulamolarimiz o'rtasida. Shu ikki xil gapni o'rtasini tavfiq qilib muvofiqlashtirish mumkin deydi. Bu shundayki, juda chiroyli dalil aytibdilar. Kimda kim aytgan bo'lsa, ya'ni Abu Hanifaning nazdida yarani ustidagi lattaga mast vojib emas degan bo'lsa, u nimani qasd qilyapti? Farz emas degan gapni qasd qilyapti. Vojib emasdan maqsad farz emas demoqchilar. Buni biz aytdik-ku, ya'ni farz nimaga ism bo'ladi? lima sabata wujubuhu bi dalili maqtun bihi qat'i dalil bilan vojibligi, farzligi sabit bo'lgan narsani farz deymiz biz. Endi lattalarga o'sha yara ustidagi jabiraga masx tortishlikni vojibligi Alini hadisi bilan sabit bo'ldi, roziyallohu anhu. Bu xabari oxatlardan bu, ya'ni bitta odamda xabari bu. Demak, e, shunga amal qilishlikni vojib qiladi bu hadis, ammo shu to'la ilmni bermaydi. Ya'ni to'la shu şu farz ekanligini bildirmaydi. Endi demak Abu Hanifa farz emas der ekan, vojib emas der ekan, farz emas demoqchilar. Farzlik uchun dalil kifoya qilmayapti dedi. Yetarli dalil yo'q. Endi birovlar vojib dedi. Ha, o'sha yara ustidagi lattaga mas tortishligi vojib der ekan, bu vojib degani Ali Abu Yusuf bilan Zufar gaplari. Bular nimani maqsad qilyapti? Farzlikni emas, vojiblikni maqsad qilyapti. Abu Hanifa farz emas demoqchilar. Shogirdlari vojib demoqchilar. Abu Hanifa ham vojib degan chiqaveradi. U kishi vojib emas demoqchi emaslar, farz emas dedilar. Bu shogirdlar bo'lsa vojib deyapti. Abu Hanifa farz emas, vojib degan bo'lishlari mumkin. Shogirdlar vojibligini ochiq labzda aytayotgan bo'lishlari mumkin. Va la hada la yatahaqqaq. Bu gapga binoan endi o'rtalarida ixtilof yo'q ekan. Chunki e, bu ikkovi Abu Sulaym zufar farz deyotgani yo'q. Ha? Vojib deb aytibdi. Nimaga farzlik dalili yo'q bu yerda? Vojiblik dalili bor, amal qilish kerak min haysil amal. Chunki mutlaq buyruq nasib degan buyruq payg'ambarimiz. Amal qilishlik to'g'risida vojiblik deb tushuniladi. Ammo farzlik yana qo'shimcha dalil bilan sabit bo'ladi. Abu Hanifa radhiyallohu anhu aytadiki, amal qilish haqida vojib deydi. Ammo farz emas deydi. Endi bir narsani joizligi yo joiz emasligi o'sha vojib yo vojib emasligiga qurilgan bo'ladi. Amal to'g'risida, ya'ni bir narsani joiz der ekan Abu Hanifa. O'shani vojib emas degani chiqmaydi. Farz emas degani chiqadi. Vojibligi turaveradida. Uni e, vojibligi agar vojib bo'lmasa joiz emas deyishlari mumkin joizni vojib bo'lsa joiz deyishlari mumkin abu hanifa bor gaplari e, shu mumkin mas tortishing mumkin ya'ni yuvmay qo'yaversang ham bo'laveradi o'rniga mas tortaver degan ma'noda aytdilar bu bilan mas tortmay qo'yaver degan gaplar chiqmadi demak ikkovi taraf ham abu hanifa ham ikkovi shogirdlarining ham gaplari bitta bo'lib qolyaptiki o'sha yarangiz ustidagi baylangan lattaga yo taxtakachga mast tortsangiz yaringizga ziyoni bo'lmasa shu lattaga yo taxtakachga masx tortishingiz vojib bo'ladi e, farz emas mana mana shu gap chiqyapti Mas tortmasligingiz mumkin emas mas torting vojib bu e, lekin bu gap shu yerda bo'ladiki siz tahorat qiladigan a'zolaringizda bo'lsa o'sha yaralaringiz aytaylik e, sizni soningizdan bir sinib taxtika chiqib qo'yilgan bo'lsa-yu, yura darajada bo'lsangiz, yuvadigan yeringiz u pastda-yu, siz oshig'ingizni qo'shib yurishingiz kerak. Endi unda u haligi joyga mas tortishingiz kerak degan emasda. O'zi tahorat qilganda yuviladigan joylarida o'shnaqa yara bo'lsa, shunda mas tortish haqida ketyapti. Walau taraka al-masha ala ba'd al شو جملة أنا ولو ترك المسح على بعض الجبائر ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وعن الحسن بن زياد أنه قال إن مسح على الأكثر جاز وإلا فلا بخلاف مسح الرأس والمسح على الخفين والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثر لأن هناك ورد الشرع بالتقدير فلا تشترط الزيادة على المقدر وها هنا لا تقدير من الشر بل ورد بالمسح على الجبائر فظاهره يقتضي الاستيعاب إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب جرح فأقيم الأكثر مقام الجميع والله a'lam. Ha, shu yaralarni ustiga degi lattalarga mas tortishlik haqida gap davomi aytilyaptiki, agar o'sha jabirani ustidagi yara ustidagi lattani hammasiga mas tortmay, ba'zisiga mas tortsa, ba'zisini tashlasa. Bir qismiga mas tortibdi. Bunda nima bo'ladi? Ya'ni yara qancha bo'lsa, o'shuncha joyda ustiga mas tortish kerak edi. Bir chetiga mas tortdi, qolgan yeriga mas tortilmadi. Hasan ibn Ziyod aytadiki, agar o'sha mas tortadigan joyda yarmidan ko'proqiga mas tortgan bo'lsa, joiz. Yarmidan ozroqiga mas tortgan bo'lsa, mas tortmagan hisoblanadi. boshga masx tortishlik mahsiga mas tortishlik unaqa emas. Ularda unaqa yarmidan ko'proq degan so'zni o'zi yo'q. Hali 3 panja mas tortdingizmi? Bo'ldi boshingizga yo e, 3 panja miqdorida. Boshingiz yarmidan ko'piga mas tortishingiz farz degan gap yo'q. Ammo bu yerda yara ustidagi lattani yarmidan ko'piga mas tortsangiz joiz, oziga mas tortsangiz bo'lmaydi, deyaptilar. Ha, nimaga desa, chunki u mahsiga masx tortish boshga masx tortishlikda shariatimiz o'lchov bilan vorid bo'ldi o'lchovni bizga vorid qildi o'lchovni buyurdi ya'ni o'lchov nima edi o'sha 3 panja miqdori degan o'lchov undan ziyoda qilishlik shart emas ammo yarani ustidagi lattaga mas tortishlikda o'lchov yo'qda Yaringiz kichik bo'ladi katta bo'ladi har xilda shariat tomonidan o'lchov yo'q balki yarani ustidagi lattalarga mas tortishlik buyurildi xolos Demak, qanchalik kançali tortish kerak desa, o'sha yara ustidagi baylab qo'ygan baylamingiz yoki taxtakachingiz hammasiga mast tortish kerak degan gap chiqadi asli. Zohiri shuni taqozo qiladi. Yaqtazil istiob. Illo lekin e, bunday qilish qiyin bo'ladi. Hammasiga mast Da odam qiynalishi mumkin, ya'ni tushunmasligi mumkin. Xaraj bor bu yerda. Demak, e, hammasini o'rniga yarmidan ko'pini qo'yildi. hamma vaqtda ham shu masala bo'lyapti. Yarmidan ko'pini qilsak, hammasini qilgan bo'lamiz. 3 panja bilan mas 5 panja bilan mas hukmida degandek, yarmidan ko'p. Ha, demak, e, o'sha yaramiz ustidagi lattaga yo taxtakashga mas tortsak, shu yaramiz ustidagi taxtakashni yarmidan ko'prog'iga, yaramiz ustidagini yarmidan ko'proq mas tortsak, hammasiga tortgan bo'lamiz. Yarmidan ozroq mas tortgan bo'lsak, umuman mas tortmagan bo'lib qolamiz ekan. yana bu yara ustidagi e, o'sha bog'lamlarga mas tortishdi masalasi kelgusida darsimizda davom etar ekan inshaalloh